E, ovaj hadis nam pojašnjava to u stvari kako da znamo kada tretiramo da je sunce zašlo ili nije zašlo. Pa ćemo ga spomenuti. An omare ibn Khattab Allahu. Anhu kala, kala sam sam od Omer radijalno prenosi da Allah poslani rekao Ida akbele lejlu min hahuna u adbere neharu min hahuna faqad saim. Kaže kada akbeleli, kada dođe noć odavde. Misli se sa istoka. U nehar min hahuna. I kaže ode dan odavde misli se sa zapada, nestani dan. Noć dolazi sa istoka, dolazi odlazi sa zapada dan. Kaže, faqad eftare saim, postaće, kaže, omrsio se, iftario je se. Hadis mu tefkom do radijala. Šta znači ovaj hadis? Mi znamo da će, hadis govori o tome, znači šerijasko vrijeme postaje od prave zore, kada nastupi prava zora do zalaska sunca. Pa je ovdje pojasnio poslanik sallallahu alejhi ve sellem u stvari kako da znamo jel kad u stvari treba kad treba prekinuti s postom. Pa je pojasnio tim riječima da je lakše eh, razumjela osoba znači. Eh, E, ovdje se postavlja pitanje, neko kaže, pa čekaj, znači, nije, nije po, znači, ne prekida se put, ono baš kad zađe sunce. Jer u hadiska nije rečeno kad zađe sunce, jel? Mada ići malo nakon ove kad zađe sunce, prekida se put. Nego pojašnjeno kada, znači, ode dan odavde, dođe noć odavde, onda treba, onda se e, postač iftario ili omrsio. E, ovdje se u stvari cilja s ovim hadisom, znači, da je se postač omrsio, odnosno treba se omrsiti, treba prekinuti sa poslom, treba se iftariti kada zađe sunce. E sad ovdje sam postavio pitanje kada u stvari zađe sunce. A, naravno, prethodno da ispojasnim da ne treba odgađati, da je suneta što prije se iftariti. A ovdje je samo pojenta o tome da se, da se onaj, pojasni kada je koji je to moment. ja sad govorim u svojoj riječi, vraćamo se poslije na ovdje. Znači, moment u tome je glavno učanstvo pojasnjeni. U ravnim mjestima, u ravnicama, je dovoljno da sunce zađe, da sunčani ona, ona, ona lopta ona, da ona zađe u horizontu čim zađe zašto je sunce. Znači, nema potrebe sad nešto tam čeka iz rake, ovo, ono, znači, čim je zašlo, i to se odnosi na hadis, znači, otišao je dan s time, čim je zašlo, zašla ona lopta sunčana za horizont, znači, otišao je dan, a automatski je došla noć. A u brdovitim mjestima, kao što je kod nas, u brdovitom Balkanu, e, kod nas nije ibret u smislu da nama za naše brdo zađi. Jer neko zavisi gdje živiš. Vi ovdje u Sarajevama vama brzo zađe. Pošto po brdima, okolo su brda, velika planina i tako dalje. Nije ibret u tome, nego je ibret u čemu? Nečemu drugom. Da kada sunce zađe, zašlo je tebe iz ovog brda. Ali tretira da je zašlo kad nestane sjena sunca na, na ovom tvom mjestu gdje si na brdu tu zađe sjena, onda je ono zašlo. Znači, a ne kada je tebi bukvalno lično, jer onda je potom, ako bi bukvalno tebi za brdo zašlo, znači oni koji su niži, njemu brzo, najprije njemu zađe sunce, on se iftari prije tebe. A ti što si malo na brdu, ti poslije moraš čekati da još više zađe. Znači, e, znači, nije tako. Nego ibret u tome, ako si u brdovitom mjestu, iako sunce fizički zašlo negdje, mora nastati sjena onom gdje si ti, gdje, ti budeš. Pogledaš oko sebe, vidiš i nastojiš da vidiš, ako već hoćeš da ispitaš ono bez ovih vaktija, bez preračuna. Da pogledaš, znači, e, da li je zašlo sunce e, u tvom brdovitom, tom brdu gdje si ti, planinu brdo, da li je sa njih zašlo sunce. Kad zađe sa njih, onda se tretira da, ti je, da je zašlo sunce. Nadam se da se razumijemo oko ovo. Uglavnom, hadis ukazuje na sljedeće, da je mustehab požuriti sa iftarom kada se ostvari, znači ovo su riječi e, Abdullah Besama, idate haqaha gorubu šems, mustehab je požuriti sa iftarom, kada se utvrdi da je zašlo sunce. Jer kada zađe sunce, kaže nema sumnje da je otišao dan, a da je došla noć i da je nastupio iftar. Problem ovog hadisa u tome, šta znači ove riječi, faqad eftare saim. Kada znači e, ode dan, dođe noć, dođe noć, ode dan, kaže faqad eftara, omrsio se ili iftario se postač. Šta to znači? Može imati dva značenja. Omrsio se u smislu po, pitanju propisa. Znači, tretira se kao da se omrsio, pa makar ne popiju, ne poju ništa. To jedno znači. Naravno, time se podsjeća da se treba omrstiti iftariti. A ovo može znači. Znači, on se tretira kao da se omrsio. Gotova, završena priča. Drugo značenje, u stvari, da to u stvari znači e, da bi, znači, postica njemu da mu je halal, da, da, je tad nastupilo vrijeme, hale iftarhu. Znači, da mu je halal da se iftara. A u pritom nisu pojašnjeno da je mu stehab odmah da se iftari. Da požuri s time. A ovaj hadis pojašnjava da mu je halal tada da se iftari ode dan, dođe noć, ode dan, halale se iftari. Odnosno, zašto sunce. Koje od ova dva tumačenja i značenja gdje su ispravno? Ispravno, naravno, ovo drugo. Jer prvo, ako bi uzelo da je ispravno to, da ovaj hadis znači kada dođe noć, a ode dan, odnosno kad zađe sunce, da se omrsio postač, da je, ima propis kao da se omrsio, pa makar ne pojio i ne popio. Onda bi ispalo da ona, oni hadis koji govore o visalu, o spajanju posta nekoliko dana koji je radio poslanik sam sadom hadismo tefka novi doći na ti hadisi, onda to nema smisla, nije spavio. Šta je spajao i kad nastupio iftar, on se mrsio. Računa se, u propisu je ono ko se mrsio. Znači, onda tema nema smisla, što znači kontra te teme. Ili imamo razilaženje učenjaka, poznato razilaženje. Da li osoba kada onaj kada nastupi kada nastupi pardon kada u toku dana zanijeti, hoće da se omrsi. Znači, zanijetila da je prekinula post. Da li je time prekinula post ili nije prekinula post? Znate kako, od zori zanijetio da posti. I došlo 12 sati i kaže, ja ću se omrsiti. Zanijeti da se omrsi. Međutim, ko sebe trenutno nema. Nema nešto da popije, pojedi, tako. Mičko, ja ću se omrsiti, ne mogu, neću više, ne mogu. Jel time prekinuo post ili nije prekinuo post? Stami, što je prekinuo? Prekinuo nijet. Fizički nije, se nije popio, ni pojeo, niti spavao sa ženom. Ali nije to prekinuo. Jel time prekinuo post ili nije prekinuo post? Po skupinu činjaka kaže prekinuo post. Sam nije je prekinuo i gotovo. Druga skupina činjaka kaže nije. Nije uopšte, dok ne pojede, popije dok, ili ne spava sa ženom. Treći kažu, gledamo kakvo mu je stanje. Šta? Ako je prekinuo nit i krenuo, traži vode, traži hanumu, traži vode, traži ono, krenuo na to put pa ga nešto spriječilo. Onemogućilo ga. I nakon 5-10 minuta kaže, ma neće sada. Mogu objaviti, izdržat ću ja to. Tad se treti da, da je se omrsio. Jer je krenuo, uložio je truda da nešto, da, se omrsi. A onaj koji prekinuo nije, tom kaže, ja se omrsit, Međutim, nije ništa uradio, potom pita to uradi. I prođe određeno vrijeme, ka, ona, nije se potrudio, znači nije ništa uradio što vodi u to da se, da se zaista fizički omrsi. I promijeni nit, tretira se da je da nije prekinuo post i može nastaviti dalje. To staja tri mišljenja poznata, tri mišljenja po ovom pitanju a ima i veze s ovom temom nekako. Jer ovdje ako osoba kad nastupi iftar, znači osoba ne mora uopće jesti, nego sam kaže zanijetima. Zanijetio da sam obrsio i idemo dalje onaj, kad dođe, kad ovo, nema potrebe da mu neko, se osjetio popularno, kada nastupi iftar, Ovaj, pa ljudi uglavnom žuri nekom na iftar. Tam vam i dođeš na semafore i žuriš negdje, a ima ovi, ovi dobročinitelji humanitaraca, dođu, nose hurme po putu i daju tebe, da ugrabi se vapa što jeste iftari. Mada slab hadis, ali eto, ono, kod neki je prihvatljiv. Onda imaš nagradu postače, On dolazi tebi na, na ono semaforu, dijeli ti hurmu, de pojedi, de pojedi. Isto nama kad odemo neko na iftar Onaj, pa ti neko, onaj, ti kasniš na iftar, ti se već u auto iftario, a ideš nekom na iftar. Ima li onaj nagradu uvijek iftari? Ti se već iftari od svoje, od, svoje hrane, a ideš njemu kao da i on ima se vapa, tako od njeg jedeš. Ko tu ima u stvari se vapa? Ima li se vapa? Jer se ti iftario prije njega. Ili moraš baš kod njega da pojedeš. I tako. Ili da kažeš, eto, nastupilo vrijeme, ja, ja sam zanitio se iftario i prekinuo s time. U arabskom svijetu to ima, znači da, te na semafor forsačka da daje da se iftar, da on da uzmi sevap toga što se ti iftario. Ti mi možeš reći, pa ne moraš mi davati, ja zanijetio sam da sam se iftario. Prekinuo sam svakako. A vraća se na ovo pitanje. Naravno, ispravnije ovo drugo mišljenje u stvari da se misli, da se misli ovdje halle iftaruhu. Da, da mu je kad nastupi, znači, zašto sunce, tad mu je halala se iftar, odnosno mu je po prijetodnom hadisu da požuri se iftarom. A dok se ne desi to da stvarno se fizički iftari, znači time nije prekinuo post. <clears throat> Dobro. Sljedeći hadis koji nam dođe, a to je hadis o visalu. To je duži hadis, ima više priča o njega razilaženja, pa ćemo tu i stati, inšala. Pauza, pa idemo dalje.